Bir kar yağar ince ince Bir kar yağar ince ince Komandonun hali nice Komandonun hali nice Bir operasyon var bu gece Bir operasyon var bu gece Hey paraşütçü komando Hey paraşütçü komando Vur vur dağcı komando Vur vur dağcı komando Aferin takım sağ Aferin takım sağ Aferin takım sağ